Eh. นาริโยอนาตสันติโตโยจายังอัตกิรมทานุโยโคโดโคอนาริโยอนาตสันติโตเอเตเตเพิกเวอุปอันเตอนุปธรรมมาธิมาปฏิปทาตถา ปิสัมพุทธาจักขุกรเนียานกรเนียอุปสมายาเพนญายสัมพุทธายเนปานายสังวัตติกตมาจัสเพกเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา กุกรเนียานกรเนียอุปสมายาเพียญญายสังโพทายเนปานายสังวาตติอายเมวะอริโยอาตังกิโกมาโกสายเตตันสัมมาเจติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาตา สมาอาเจโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโกสัพเพกเวมาทิมาปฏิปทานตาคเตนาปิสันโพตาจา กุกรเนียญาณกรเนียอุปสมายาเพนญาาสังปวทายเนียปานายสังวาตติทังโกปนเพกเวทกันอริยสัจจาติปิตุสัจลาปิตุกามรณะปิตุกางโสกปริเทวตุกตมนาสุ ปายาสาปิโตกาอาปิเยอิสัมปโยโคโตโกปิเยอิเวปโยโคโตโกยามเปจามรปฏิตามิตตตังสังเกตเตนะปัจจุปาทานาคันตาตตกาอิกังโคปนะเพียกเวตตกสมุทโยอริยสัจจังยา นาโปโนปวิกานันติราคสหกตาตาตาตาตราพินันติเนสัยเตทางกามตานนาภวตานนาวิภวตานนาอิกานโคปนเบกเวตุกนิโรตุอริยสัจจังโยตัสสะเยวตา นเพกเวตัวตนิโรตกามิเนปฏิปตาอริยสัจจังอยเมวะอริยอาตังกิตโกมาโกจายเตตังสัมมาเตติสัมมาสังกัปโะสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมา ติสัมมาสมาธิอิทังตัวกังอริยสัจจันติเมเพกเวปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจารขุมุตตปาติญานังมุตตปาติปัญญ ปนิทานตัวตังอริยสัจจางปเรียนญาญาติเมเพกเวโพเมอนันโนสุเตสุตามเมสุจาโกงอุตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตปาติอาร เพกเวปเพอนโนสุเตสุตามเมสุจาโกอุตปาริยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตปาติอารโกอุตปาติอิทังโกกสมุต ตปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโคปนิทังโตกสมุทโยอริยสัจจังปหาตาปันติเมเพกเวปพเปอนันโนสุเตสุตามเมสุจากงอุตปาติยาน นเวจาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโกปณิตังโกปะสมุทโยอริยสัจจังบะเฮนันติเมเพกเวโคเปอนันโนสุเตสุตัมเมสุจาคุอุตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวจาอุตปาติอาโล ตปาติจันโตกนิโรธอริยสัจจันติเมเบกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมตุจักขอุตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวจาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโกปนิตังโกกนิโรธอริยสัจ ภิกเวพุทเวอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุอุทปาติญานังอุทปาติปัญญาอุทปาติเวชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติตังโกปนิตังโกคณิโรตัวอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกเวพุทเว ननोऽसुते सुतामे सुचाको उत पादियालामुत पादि पाण्या उत पादि वेचा กนิโรธกามิเนปฏิปตาอริยสัจติเมเบกเวโพเปอนันโนสุเตสุตามเมสุจักโกมุตปาจิยานังอุตปาจิปัญญาอุตปาจิเวชาอุตปาจิอาโลโกอุตปาจิตังโกปนิตังโกกนิโรธกามิเนป ปตาอริยสัจภาเวตาพันติเม เปตเวปเปอนโนสุเตสุตามเมสุจันตุมุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวทาอุตปาติอารโณ์ตอุตปาติตังโกปนิการตกวกนิโรตกามิเ ปฏิปทาอริยสัจภาวิตานทิเมเบียกยานโนสุเตสุตาเมสุจาคงอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวจาอุตปาติอาโลโกอุตปาติยาวเกวันจเมเบียกเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเจสุเอวา ปริวาตังตวาตสาการังยถาปูตังญาณทาสนางนสุวิโสตังมโหจิเนวตา สพปามเกสาสมณพรามณิยาปจายตเทวมโนสายาโนตรังสมาสัมโพธิมภิสัมโพโตปัญจัญญาเสงยโตจะโคเมเบตเวอิเมตุจโตสุอริยสัจเจตุเอวันติปริวาตังตวาดสัตตารังยกาโพต ता च नान्तु ติอาตาหังเบกเวตเทวเกโลเกสมาลเกสพรามเกสาตมนพรามนิยาปจายสเทวมนุสายโนุตลังตามาสัมพุทเองอภิสัมพุทโตปัญญาญาติงญาณัญจปนเมตาสนาอุตปาติอโกปาเมวิโม ยมันติมาชาตินาติตานิคุณาภวติกรรมวาจะภควาอาตมนาปัญจวัคียาเบโกภควตัวภาจิตังอภินันโกงิมัตเมนจปนวายากรณัตเมงปัญญมาเน ญาตาสมตัวกนตัญญาสวิราชังเวตมรังกามจากวงอุตปาติยังเกณจิกมุตยธรรมันสาพันตังมิโลธธรรมันิปวานติเตจะปะขวตาธรรมจาเกภูมาเทวาสัตมโนสาเวสองเอตามะขวตาปารานติ ฏิปตเนียมิกตาเยอนุตรังกามจากังปวาติตังอาปติวาติยานตมเนียนวาพระมเนียนวาเทเวนวามาเลนวา สานานเทวาทานสานานสตวายามาเทวาสาตมโนสาเวสุยามานาเท นุสาเวสุนิมานรเตนาเทวานัตาตาตุตวาปรเนมิตวสวาเตเทวาสาตมโนสาเวสุปรเนมิตวสวาเตนาเทวานัตาตาตุตวาพระมกายปาเตเทวาสาตมโนสา ปาลิตาจานังเทวานังสัตตังสุตวาพระมปโรยิตาเทวาสัตมโนสาเวทุมพระมปโรยิตานังเทวานังสัตตังสุตวา มหาพระมเทวาสัตมโนสาเวทุมมหาพระมนา ตาภาเทวาสัตมโนสเวสุปเรตตาภานางเทวานางสาตังสุตวาอัปมานาภาเทวาสัตมโนสเวสุอัปมานาภานางเทวานางสาตังสุตวาอัปัสราเทวาสัตมโนสเวสุ มโนสาเวสวนปเรตสุภานังเดวานาสัตตังสุตวาอาปมาณสุภาเดวาสัตมโนสาเวสวนอาปมาณสุภานังเดวานา ภาพุทวาสุวกินหกาเทวาชาตมโนสาเวสุสุภกินหกานาเทวานา วิหานาเทวานาสัตตาสุตวะอัตปาเทวาสัตมโนสาเวสุอัตปานาเทวานาสัตตาสุตวาสุทัสสะเทวาสัตมโนสาเวสุสุทัสสะนางเทวานา สิเทวาสัตมโนสเวสุสุขาสิทางเทวานันสัตตังสุตวะอัจนิตกาเทวาสัตมโนสเวสุเอตัมปกวตาภารานติยังอิสิปตเนมิกตาเยอนตรังธรรมจักังปวา ติปังอาปฏิวาติยานสมเนนวะรามเนนวะเทเมนวะมาเลนวะพรามุนาวะเกนจิวาโลกัสเมเตเกตหะเตนะกเน ามปิสามปะามปิสามปเวติอาปมาโนจะโอลาโลโอปาโตโลเกปาตุลโหติอาติกามเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคปะกวาอุทานังอุทานเนติอัญญาสิวัตโพตอนตันโยอัญญาสิวัตโพตอน